Ideia italiatik eginda eran behar da inbestizamentu egiliak horra diela eta berroita hamar mila metra kubaen galtua diela urte osko ondoio baikorrak, oian jabedien herri edo sindikatentako, bene gursaltzia hurtu beita azken hamarkada hoietan mega segagia horren sediaz bosten da departamentuko oian jabedien herrien presidenta Michel Castan. Donc euh, nous, on a, eu une mission. Moi, j'avais réuni personnellement les élus propriétaires de, de, dans le département à plusieurs reprises l'année dernière. Ni hauk haite txiak biludutu, biga bostetan eta argiki akort agertzen gira. Inbea dugu, industria hoi planta dadin merkatu bat ekar eta rapitz desan. Beharko dia prefosta, lekuko, enpresak eta ekonomie respetatu eta ebai ungamena. Bena hortako ez inketa ONF-a hor dugu ben ofizioan egiteko. Ordian, sede hoi, bai ala ez, Egia zunbait kuntrediela erranez Pirineoak oihanez suituko dela, baina hoi desinformazione bat da y a euh, un vent de front contre ce projet qui dit qu'on va raser les Pyrénées, qu'on va faire coupe à blanc. Je pense qu'il y aura des débats sur ça, c'est quand même de la désinformation. Ondoio baikorrak ekonomikoki, bena ekologikoki katastrofa bat behatzen balin bada, touche pas à ma forêt, elkartia, des horren kuntre. Hau dela, saltzen den egura, ez da usian kantian jabilteko bena bai, hurren juiten den egur bat, kapitalizmen logikaikin, hebenko egura saltzen dugu amiketan, eta gihauk hego ameriketako egura jinasten, eta josten dugu goe barneko muble edo saladuen tako.